<clears throat> Ovdje se nema puno šta reći da vi nešto novo naučite i sama tema je opšte predavanje e, i hoću unaprijed da kažem da predavanje kao predavanje čovjek ne smije dolaziti samo da bi nešto novo naučio jer ovo druženje je daleko više od onoga što bi čovjek nešto novo naučio <clears throat> samo druženje na ovakvom mjestu i ove omladine, znači to je ogromna stvar da kažemo u ovome vremenu. Mi danas živimo u vremenu, da kažemo, tih turbulencija, znači kada je dostupno e, svako zlo je dostupno i ovdje večeras uglavnom su lica koja su se opredijelila da žive jedan način, da kažemo drugačiji način od onoga što se servira današnjem čovjeku i današnjim, današnjoj omladini. I zato treba e, posebno moliti Allah da čovjek ustraje na ovome putu i treba se posebno zahvaliti omladini koja prati, da kažem predavanje, koja su se opredijela na ovaj put. <clears throat> Što se tiče večerašnje teme, kažem opet opšto je predavanje, znakovi Allahovi, znači ljubavi prema robovima. To manje više opet kažem eh, tema je poznata ja ću večeras izdvojiti neke od znakova. Nemoguće je znači sve znakove pobrojati večeras za ovo jedno predavanje, ali ćemo izdvojiti neke od znakova, to je otprilike pet znakova, da kažemo tih glavnih ili velikih znakova koji su <clears throat> koji se mogu izdvojiti o kojoj ćemo mi večeras govoriti na tu temu. E, uglavnom ulema kada priča o ovim znakovima na prvo mjesto na prvo mjesto izdvajaju učenje Kur'ana. I inače, e, ko je privržen učenju Kur'ana i druženju sa Kur'anom, Znači, to je jedan od znakova da je da Allah subhanahu wa ta'ala znači čovjeka voli. Drugi znak jeste slijeđenje poslanika sallallahu alejhi Mi ćemo se vratiti na svaki znak pojedinačno da ga e, obrazložimo i da se zadržimo na njemu. Ja ću pokušati nabrojati ovih pet i na kraju ću pitati pitat ću u omladinu, kaže šeh Mihat, kaže ja neću prvi saf, kaže obično prvi saf se najviše kaže ispituje. E, uglavnom, znači, učenje Kur'ana ili privrženost Kur'anu, to je jedan od znakova da Allah znači, svoga roba voli. Drugi znak jeste da slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači dosljedno to je isto od znakova ljubavi Allaha subhanahu wa taala znači prema svojim robovima. Treći znak jeste da Allah subhanahu wa ta'ala znači, ljudima šalje iskušenja. Znači robove koje zavoli, Allahom pošalje iskušenje. Tako da znate oni koji imaju iskušenja i to ćemo obrazložiti šta je kazna, šta je iskušenje. Večerašnjim, večerašnjim predavanjem ćemo pokušati da, to, da se dotaknemo i te teme. četvrti dokaz ili četvrti, da kažemo, znak Allahove ljubavi prema robovima jeste <clears throat> da ljudi vole toga čovjeka. Kada ljudi vole čovjeka, Znači njegova sredina ili njegovi saradnici ili njegova, sredina u kojoj živi, onaj, to je isto znak da je Allah subhanahu wa ta'ala znači čovjeka zavolio. Znači ona sredina ili oni ljudi s kojima on sarađuje, sa kojima živi, ako ga oni vole, to je znak da Allah subhanahu wa ta'ala znači isto roba i odabrao i izabrao ga i on ga zavolio. I četvrta, odnosno peta stvar jeste husnul hatime, e, lijep svršetak sa ovoga svijeta. Vraćamo se na ovu prvu. Što se tiče Korana, znači tvoj i moj e, tvoja i moja privrženost prema kuranu i ljubav, znači e, da se družimo sa Koranom, čitanje Korana i čitavanje Korana je znak da Allah subhanahu wa ta'ala znači svoga roba voli. Dokaz tome jesu riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem men sarrahu ay yuhibbahu Allahu wa rasuluhu falyakra fil mushaf. Kaže, <coughs> ko je zadovoljan ili ko je, ko je uglavnom, e, ko voli ili ko je zadovoljan da ga Allah voli i njegov poslanik, kaže fel ili il mushaf, neka kaže iščitava ili neka uči Kur'an ili neka iščitava mushaf, misli se na Kur'an. To je jedan od dokaza. Međutim, što se tiče Kur'ana, to je polazna tačka za muslimane kako se spasiti na dunjaluku i kako, uspjeti na ahiretu. Allah subhanahu wa ta'ala nijedan narod nije poslao, a da mu nije poslao knjigu. Tako je poslao nama muslimanima najodabraniju knjigu, to jeste Kur'an. Ako bi se vratili na ovaj Kur'an, e, vidjet ćete da je glavni razlog što danas ljudi lutaju u ovim stramputicama, da, da, raznoraznim stramputicama, znači ili e, svi ovi poroci koji su, da kažemo, okružuju čovječanstvo, uglavnom su razlog današnjeg vremena jeste što su zanemarili Kur'an, što nisu iščitavali Kur'an. Kur'an kada se posmatra, da kažemo, iz te jedne prizme, on, on se može reći komotno da je to prospekt za čovječanstvo. Znači, prospekt za čovječanstvo, nijedna znači, e, stvar proizvedena koja je malo kompliciranija, komplikovanija, ne može znači se pustiti da u, opticaj da, se ljudi koriste njome, a da nema prospekta. Mi danas možemo nabrati razno da kažemo, stvari. Ićemo, nećemo mi daleko ići. Auto koji su, da kažemo, danas najčešće ga koristimo, vidjet ćete da nema ni jedno auto, da nema prospekta. Kad se sipa ulje, kako se, ne znam, taj mjenjač stvari, znači ima svoj prospekt, nekad je prospekt, znači nije pisan, a nekad je pisan prospekt. Uglavnom ljudi kada kupuju auto, oni hoće da imaju tu ne znam knjižica ta porijeklo auta, servis i ne znam onaj servisiran auto ili nije servisiran, znači praćeno auto. Onaj koji je proizveo auto, on je znači njemu napisao taj prospekt. I tako e, sa svim stvarima koje su, da kažemo, imalo kompliciranije, znači one imaju znači, svoj prospekt. Čovjek koji je naj, da kažemo, kompliciranija, da kažemo, produkt. <laughs> Ako ga možemo tako nazvati, čovjek koji je produkt Allah subhanahu wa ta'ala koji je stvorio čovjeka, da kažemo, najkompliciraniji produkt, nemoguće je da je Allah subhanahu wa znači, taj produkt ili tog čovjeka stvorio, a da mu nije poslao prospekt, kako da se ponaša na dunjaluku vidjet ćete oni koji poštuju taj, da kažemo, ili, ili drži se toga prospekta, oni neće zalustati, oni su, da kažemo, najsrećniji ljudi i oni su oni koji će uspjeti na Dunjalku i, on i oni su oni koji će uspjeti na Hiretu. E, mi bošnjaci <clears throat> e, da kažem, odnosno mi bošnjaci, odnosno mi e, muslimani, odnosno mi ljudi koji slijede islam, bez obzira bošnjaci ili bilo koji drugi ljudi, muslimani su znači najpozvaniji, najpozvaniji što se tiče Kur'ana. Međutim, Kur'an se obraća i drugim ljudima, ne samo muslimanima. I zato Allah s.w.t. kaže u kuran ja juhel nasu, obraća se ovo vi ljudi. Znači, svim, ljudima se Allah obraća. Tako, međutim, mi smo opet muslimani najprozvaniji e, ovoga Kur'ana, međutim, <clears throat> e, nažalost, nažalost, mi nismo danas možda se odazvali u onom broju koji da kažemo, koji bi zadovoljio jednog čovjeka muslimana gledajući da kažemo na, broj muslimana u svijetu. I glavni razlog da kažemo svih belaja jeste upravo zato što smo se mi udaljili od Kur'ana. I zato imate ljude, e, ljudi su podijeljeni, da kažemo, dijele se ljudi otprilike u tri kategorije po pitanju Kur'ana. Imate kategoriju koja apsolutno nikako nema kontakt sa Kur'anom. Muslimani, međutim, nemaju apsolutno kontakt sa, sa Kur'anom, apsolutno ga ne čitaju. Ne izučavaju ga apsolutno nikako. I zato je Allah subhanahu wa u Kur'anu objavio za, za, te, za tu kategoriju ljudi e, odnosno riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje će Allahu poslanik sallallahu alejhi na sudnjem danu reći Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura Poslanik se sallallahu alejhi ve sellem žaliti na sudnjem danu žalit će se na one koji su odbacili Kur'an. To jeste oni koji nisu apsolutno nikako znači, čitali Kur'an. Međutim, i dalje su ostali muslimani i zato će se poslanik žaliti na njih. Rabbi inna mi, o moj gospodaru, moj narod je odbacio Kur'an. I to se odnosi uglavnom na one ljude koji su potpuno znači, ostavili Kur'an. Druga kategorija jeste ljudi koji čitaju Kur'an. Međutim, da li je dovoljno da čovjek samo čita Kur'an? da čita Kur'an, ali ne razumije. Ne razumije Kur'an. I oni, se, i oni isto upadaju u, ovu kategoriju na kojoj će se Allah, Allahu poslanica na sudnjim danu žaliti jeste reče Rabbi inne kaumi, Rabbi inne kaumi tehadu hadel Kur'ane mehđura. I na njih se odnose riječi Allah, Allah preko, preko uh, poslanika sallallahu na sudnjem danu kada će se žaliti moj narod je odbacio Kur'an i to jeste na one ljude koji su čitali Kur'an a nisu razmišljali o njemu. Zato Allah kaže je el Quran. Znači Allah subhanahu wa ta'ala znači, traži od nas, od one koji čitaju Kur'an. Efela Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? I treća skupina jeste, to su, da kažemo, ljudi koji čitaju Kur'an, razmišljaju o Kur'anu, ali ne rade po Kur'anu. Tako da na sve ove, da kažemo, tri kategorije će se odnositi riječi Allahovog poslanika za selam ili, ili žalbe Allahu subhanahu wa ta'ala, znači za, naš, za umet, njegov umet jeste, odnosi se na one ljude koji nikako ne uče, koji čitaju Kur'an, a ne, razmišljaju o njemu i oni koji čitaju Kur'an, razmišljaju o njemu, međutim ne rade po njemu. Kur'an je došao kao prospekt, opet ću se vratiti, došao je kao prospekt kako da se ljudi ponašaju, da kažemo, na ovom dunjaluku. <clears throat> Međutim, ovdje se postavlja pitanje kako taj prospekt, da kažemo, primijeniti u praksu ako čovjek ne čita, ako ga nije iščitao. E, sa druge strane, što se tiče Kur'ana, vidjet ćete da je e, Allah subhanahu wa ta'ala olakšao ovaj Kur'an, a sa tim je olakšao ovu vjeru. I zato Allah kaže وَلَكَدْ يَسَرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Mi smo olakšali ovaj Kur'an kao uputu, kao opomenu فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ i kaže imali onoga koji će da prihvati tu, da kažemo, opomenu ili tu oputu. Ja ću ovdje e, spomenuti jedan primjer. E, Kur'an je, da kažemo, muadžiza i ona će trajati dokle god je do sudnjega dana, dok Allah ne, ne uzdigne ovaj Kur'an mođiza nadnaravno, da kažemo, nadnaravna stvar, odnosno te nadnaravne stvari koje su date poslanicima i našim poslaniku s.a.v. date su i nadnaravne stvari, mođize jedno od tih nadnaravnih stvari jeste Kur'an za kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala e, rekao inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu mi smo objavili Kur'an i mi ćemo nad njim djeti i mi ćemo njega čuvati i evo ovo je jedan od dokaza da je ovo muadžiza da do dana današnjeg od 1400 i nešto godina znači nije uspio niko da izmijeni ni jedan harf u ovome Kur'anu a bilo je oni koji su, da kažemo, pokušavali da to izmjene, da promijene, da izbace i da dobace, ubace ono što oni hoće i da izbace ono što oni hoće. Apsolutno, znači, nisu uspjeli. Na drugoj strani kaže Allah s.w.t. Vole kad je sedme il Kur'an ili dhikr, mi smo olakšali ovaj Kur'an kao uputu, a imali onoga koji će da otvori tu uputu, da i pročita, da uči iz nje, da čita, da se okoristi od nje. E, završit ću što tiče ove e, teme sa primjerom Jusufa Islama, nama poznatom, ne znam, Cat Steven, kako se zvao kao nevjernik, danas je on Jusuf Islam, ta da kažem njegova, njegova priča kako je prihvatio Kur'an, kako je prihvatio Islam, jeste upravo onda kada je otvorio Kur'an kada Allah tala, znači, on ne znajući da je Allah znači, otprilike traži fehel min ima li onoga koji će da otvori ovaj Kur'an, da izučava ovaj Kur'an, da pročita ovaj Kur'an, on nije znao to, on je tražio, eh, ako se vratite na, internetu, ja mislim na, ima taj njegov događaj kako je prihvatio, kako je prihvatio Islam, međutim, nije mu Islam došao vahjom, apsolutno, nego je morao on otvoriti Kur'an. Glavni problem kod nas, da kažemo muslimana, jeste što većina, da kažemo, evo na Balkanu, ili možda čak i u Europi, u Europi i Balkanu, na Balkanu ili u Europi uopšteno, koliko ima muslimana, pa ja se smijem usuditi, smijem se usuditi da možda 60, <laughs> 70 pa do i 80% nažalost muslimana nije se udostojilo da pročita jednom u životu Kur'an. Znači jednom u životu da pročitaju samo Kur'an, da vidi što je Kur'an. Ja sam lično imao da kažemo ti e, razgovora sa, ljudima kada čovjek, razgovaram sa čovjekom koji apsolutno nikada nije pročitao Kur'an i on hoće da se uključi u dijalog, u raspravu ili u razgovor o islamu i vi ćete vidjeti e, ako neko bude imao to iskustvo, ja ga lično imam, vidjet ćete da ljudi e, ne znaju pojmove o islamu. Zašto? Nije pročitao Kur'an. Pa on priča o islamu, a nema pojmove i on lupa. On jednostavno lupa čovjek, apsolutno nema, ne pojmove. Za razliku od čovjeka koji je samo jedan put u životu pročitao Koran, ti e, možete sa njim razgovarati, da kažemo, i voditi, da kažemo, dijalog i on pojmove poznaje. I najveći, najveći da kažemo, problem E, današnjice ili našeg nerazumijevanja između sebe, da kažemo od običnih e, ljudi koji se bave, da kažemo, ne islamom ili izučavanjem, proučavanjem islama i oni koji, da kažemo, <clears throat> praktikuju vjeru, to nerazumijevanje uglavnom, da znate, dolazi najčešće i naj, da kažemo, više procentualno dolazi od tog neznanja, odnosno što se ljudi nisu dostojili da pročitaju, da kažemo, makar jedan u životu, da kažemo, pročitali taj Koran, da uzmu pojmove, da vide znači šta je u tom Koranu. Na kraju, e, što se tiče samih nas muslimana, Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Jerfa ladina amanu minkum utul Allah će na posebno mjesto uzdignuti vjernike i one kome je dato znanje. I uglavnom ovdje ulema e, što se tiče ovog uzdizanja da će Allah subhanahu wa ta'ala ummet ili da će uzdignuti jednog čovjeka ili jednu zajednicu ili jedan, narod ili jednu uglavnom čovjeka uzdignut će ga znači vjernika i posebno onoga kome je dato znanje. Što se tiče davanja znanja, mi danas, e, poslanici su imali znanje od vahijom. Mi danas ne možemo uzeti znanje, ne možemo dobiti znanje znači putem vahja. To je znači svojstveno poslanicima. Mi kao ljudi, kao ljudsko biće, da bi dobili to znanje moramo, što bi se reklo, zagrijati stolicu dobro zagrijati stolicu da bi dobio neko zvanje i da bi dobio možda poslije i poziciju ili položaj u društvu ili u nekoj firmi, u u, da kažemo u državi ili u jednoj zajednici, moraš dobro da kažemo učiti i, i zagrijati stolicu. Kur'an je ista stvar, Islam je ista stvar, ne može čovjeku doći znanje vahijom. I zato Allah subhanahu znači obraća se ljudima i da kažemo veličina onih prvih riječi kome se Allah subhanahu wa ta'ala obratio čitavom čovječanstvu, a najviše se odnosi na nas muslimane, jeste upravo se ogleda u, u ovom ajetu koji, je nama, da kažemo, svima poznat. Prve riječi koje Allah subhanahu wa ta'ala znači, objavio čovječanstvu, odnosno ljudima, a nama muslimanima pogotovo, ikra bismi rabbi halak. Ovaj Kur'an je znači odpočet sa ikra. I Allah subhanahu wa ta'ala prvo što se obraća umetu i obraća se čovječanstvu, obraća mu se sa ikre, današnjim, da kažemo, umetu i današnjim čovječanstvu i ovo je zadnja objava koju Allah smo znači onaj, sa njom je završio sve objave i na nas se odnosi i zato se nama obraća ikre. I mi jesmo umet ikre. Mi smo prozvan umetom ikre, umet koji čita, koji izučava, koji proučava, međutim, nažalost, u današnje vrijeme nismo opravdali to svoje ime. Iz razloga svako, e, svakom pojedinačnom, da kažem je poznat razlog zašto nismo umet tikre. Nijedan narod neće se uzdići osim ako ne bude se prihvatio knjige, ako se ne bude prihvatio da kažemo onaj, e, Allah smo tada znači, posebno će uzdići da kažem, muslimani, oni kojima je dato znanje dok se ne bude prihvatio da kažemo znanje. Ovdje e, večeras je, kažemo, islamsko predavanje, e, ja preporučujem svakako da se u najmanju ruku, znači da se pročita Kur'an, da se pročita Buharina zbirka hadisa, gdje se čitav umet, da kažemo, e, čitav umet nema problema, znači imaju zajedničku, da kažemo, to mišljenje što se tiče tih knjiga. Imate Kur'an koji nema sumnje apsolutno, umet e, onaj, oko tih knjiga. Druga stvar jeste Buharina ili muslimova zbirka hadisa, znači muslima ne bi trebao da e, ne bi trebao da, da, da ga prođu da kažemo ove stvari. Kur'an, Buharina zbirka hadisa i što bi ja preporučio večeras ovdje toplo onaj, e, silo poslanika sallallahu sallam. Rahikul Mahtum je Haman poznata i manje više poznata za pečaćin ženski napitak, znači dijelo koje je dobilo, da kažemo, jednu nagradu lagano djelo, lijepo djelo, znači e, lako začitati, ne bi musliman trebao da kažemo da prođe ga vrijeme ili da ne pročita ove, da kažemo, tri knjige. Međutim, Kur'an kao Kur'an, on je dobio ime od riječi kurije, onaj koji se iščitava. Kurije, onaj koji se iščitava i potom je dobio riječ od kurije Kur'anun, onaj koji se iščitava non stop. Zato muslimane ne bi smjeli, ne bi smjeli da i prođe 40 dana, a da ne pročitaju barem jedan put Kur'an. Kada bi pročitali ili kada bi izučavali na ovaj način da razmišljaju o njemu i da rade po njemu, mi bi bili najbolja generacija koja se ikada pojavila. Međutim, tko ko su bili najbolja generacija? Upravo kada bi pričali o njoj imali bi znači pričat danima, to su ashabi, najbolja generacija su bili upravo zbog Kur'ana, zato što se spominje da su, da je bilo ashaba koji su svaka tri dana da kažemo pročitali, pročitaju Kur'an i opet prođe tri dana kad pročita ponovo, pa ponovo, pa ponovo i tako čitav život su da kažemo proveli onaj, sa, druženje sa Kur'ana i zato je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao da kažemo najbolji umet odnosno najbolji ljudi koji su se pojavili na Dunjalku poslije poslanika Znači, ashabi su definitivno najbolji, znači, e, ljudi koji su hodili ovom zemljom, to su ashabi Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve a ono što je uzdiglo na taj da kažemo na taj e, nivo jeste upravo upravo njihova privrženost Kur'anu. Međutim, e, ovdje ja moram spomenuti, često puta ljudi kažu kada se spomenu ashabi, njima je lahko bilo, imali su poslanika sallallahu alejhi donekle teza opravdana, međutim nije do kraja opravdana zato što su oni bili ljudi Imali su poslanika sallallahu sallam i, istina vidjeli su muđize, da kažemo te nadnaravne e, pojave kod poslanika koje, je Allah subhanahu wa ta'ala znači dao poslanicima, e, jeste jedna od tih da kažemo nadnaravnih pojava da su vidjeli svojim očima kada su bili na jednom od pohoda, kada je nestalo vode, pa je poslanik sallallahu sallam znači isto koje e, čitao izučavaju siru vidjet će da je ovo isto spomenuto u Siriji kada su bili na tom pohodu pa je nestalo vode i poslanik je rekao sallallahu alejhi mi ono što je ostalo vode pa su sakupili i onda je poslanik sallallahu alejhi svoju plemenitu ruku stavio u tu vodu pa su iz njegovih prstiju znači eh, da kažemo spominje se mlaz znači voda potekla to su bile, da kažemo, muadžize od eh, poslanicima i od, jedna od muadžiza našeg poslanika Muhameda s.a.v. Istina na oči, da kažemo, tih ashaba je to se desilo. Allah je subhanahu ta'ala znači, dao eh, te nadnaravne moći poslanicima i našem poslaniku s.a.v. I zato <clears throat> oni, da kažemo, su imali jekin, imali su uvjeđenje što se tiče Islama i živjeli su i živjeli i umirali za Islam. Znači živjeli za islam i umirali za islam. I zdušno su se dali, znači dali su se potpuno za islam. Mi danas, da kažemo opet u ovom vremenu, onaj, smo poodmakli od, od tog, da kažemo, perioda. Međutim, ono što raduje čovjeka ili mene lično i nas muslimane raduje jeste što je Allah, poslanik sallallahu alaihi rekao dok je bio živ, kaže, kaže svojima sahabima, kaže doće vrijeme kada će jedan od vas biti, odnosno jedan od njih imati nagradu 50 od vas. A jedan od ashaba rekao, ja Allah, o Allahu poslaniće, da nije bio lapsus, znači da nije jedan od nas sa nagradom 50 od njih. Kaže ne. Kaže jedan, kaže od njih imat će nagradu po 50 od vas. Subhanak je I ovo će ostati dok god je znači E, to se, to se računa od smrti Allahov poslanika sallallahu pa do sudnjega dana. Znači, pa su onda pitali, o Allahu poslaniče, kako? Kaže Allahu poslanik sallallahu vi imate knjigu i imate mene. Odnosno imate ove nadnaravne stvari koje Allah, koje Allah spomentala, znači dao meni, pa ste vi svojim očima vidjeli, pa ste bili ubijeđeni u ono u što ja pozivam. Bili ste ubijeđeni u Koran. A kaže, oni će biti na onome na čemu ste vi danas odnosno na čemu sam ja, na čemu ste vi danas, a kaže neće imati mene. I to je razlika ogromna. Onaj koji bude slijedio poslanika, sallallahu sallam, znači dosljedno, znači imat će nagradu 50 ashaba. Jedna od E, da kažemo ti znakova ljubavi Allahove subhanahu prema robovima jeste upravo slijeđenje poslanika i mi smo to spomenuli. Dokaz tome jesu riječi Allah subhanahu wa ta'ala gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala Kul in kuntum tuhibbuna Allahe fattabi'uni yuhbibkum Allah. Ovo je dokaz yuhbibkum Allah. Allah će vas voljeti. Kaže reci <clears throat> ako vi Allaha volite kaže mene slijedite. Kaže Allahu poslanik kaže mene slijedite. Kogod tvrdi za sebe i, kaže da Allaha voli. Međutim, razloga je nebrojeni su razlozi zašto mi Allaha moramo voljeti. Znači, nebrojeni su razlozi, razlozi zašto mi Allaha znači, trebamo voljeti. Kada bi mi htjeli da izbrojimo blagodati koje Allah nama dao, mi, mi ne bi mogli izbrojati. I zato Allah kaže وَلَا تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Kada bi htjeli da izbrojite blagodati Allahove koje je vama dao, koje je nama dao, kaže la tuhsuha, kaže nikada ih ne bi izbrojali. Mi večeras možemo spominjati puno tih primjera. Uh, neko ko je imao, da kažemo, vid, pa mu Allah uzme vid. Pošto bi platio taj vid? Znači, sve što je ovdje u, u <laughs> znači, ajde nećemo pričati o lokalno, znači sve što je na Dunjaluku, znači Dunjaluk i sve što je na Dunjaluku bi dao samo da ponovo vrati, da mu ponovo vrati vid. Eto koliko košta jedan, samo vid. Međutim, da mi samo uživamo u vidu? Koliko ljudi ne može da dođe, koji bi htjeli doći večeras na predavanje, ne mogu da idu. Nema možda, nije napravljeno ovdje kolica, ne mogu doći ona invalidska. A mi smo došli nogama. Koliko ljudi bi E, poželjeli da mogu otići u, u, WC i da se sam očisti. Hoću da ovo spomenem. Ona, imamo takvih ljudi, možda neko ima u porodici, u, u bližnjoj rodbini ili daljnjoj rodbini. Koliko bi ljudi, da kažemo, volili da padnu na seždu. Subhala, jedan od daja, danas je daja, e, spominje svoj slučaj, nepokretan je čovjek, kaže tri stvari kaže, najveća moja želja jesu tri stvari, nepokretan čovjek. A subhanallah, Allah mu je poslao, e, da kažemo, na jedan način iskušenje ili kaznu, a to ćemo se dotaknuti, e, spomenut ću, ovaj primjer, inšala, ovoj, ovoj e, trećoj, trećoj, da kažemo, kategoriji, one koje Allah voli, pa ćete vidjeti, znači, te blagodati su nepobrojive, koje mi uživamo i to su znači nebrojene znači blagodati znači razlozi zašto mi Allaha znači treba da volimo međutim svi oni koji tvrde da Allaha vole istinska znači ljubav prema Allahu subhanahu wa taala kaže Allah subhanahu wa taala reci Muhammede sallallahu alejhi reci ummetu reci nama nama da kaže in kuntum tuhibbun Allaha ako vi tvrdite da Allaha volite kaže mene slijedite poslanika sallallahu slijedite. Kaže, Allah. A kaže, za uzvrat ćete vi dobiti, kaže, Allah, Allah, će, vas, Allah će vas zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Što se tiče slijedeња poslanika sallallahu to su da kažemo opet tema posebna. E, glavni razlog da kažemo, nijedan poslanik nije došao nijedan poslanik nije došao osim, odnosno uloga poslanika i uloga našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sellem jeste da dostavi Kur'an, odnosno da praktično pokaže Kur'an. I zato kada je upitana Aisha radijallahu ta'ala anha o ahlaku, o moralu poslanika sallallahu alaihi pa je rekla, kaže on je živi Kur'an koji zemljom hodi. Poslanik je bio znači, živi Kur'an koji je zemljom hodio i uloga poslanika i uloga našeg poslanika Muhameda sallallahu ve sellem jeste upravo da praktično pokaže kako se živi po Kur'anu odnosno kako se pokorava Allahu, kako treba biti Allahu pokoran rob i kako udovoljiti Allahu na tim da kažemo naredbama i kako se kloniti da kažemo zabrana mi smo kroz, kažemo, e, dobili sve upute kako se ponašati na Dunjaluku. E, kroz sunet poslanika sallallahu alaihi sallam isto tako, znači nismo uskraćeni i hvala koji je olakšao da mi danas imamo, znači dostupno to, da vidimo kako, se živi Islam, kako se živi Islam, praktično i uloga poslanika i poslanika Muhammeda sallallahu jeste upravo da praktično pokaže kako, je treba, kako treba biti musliman ako čovjek se odluči da živi praktično, da kažemo, slijedeći poslanika sallallahu sallam, znaj zasigurno i onaj koji je odlučio se, i onaj kome je olakšano, i onaj koji se opredijelio da živi onako kako je, kako je poslanik sallallahu znači, živio i slijedeći njegov, da kažemo, sunnet, znaj zasigurno da te Allah odabrao i stavio te u kategoriju one koje on voli. Jer zato što Allah kaže kolim kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Reci ako Allaha volite, mene slijedite pa će vas Allah voljeti i vaše grijehe oprostiti. Tako da i to je jedan od razloga što Allah subhanahu znači kada voli ili znakova da Allah subhanahu znači voli svoga roba. E, ovdje kada vidite onaj ko slijedi Kur'an, onaj ko se druži sa Kur'anom, ko živi po Kur'anu, ko, ko onaj da kažem izučava Kur'an, ko slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nek zasigurno zna da će mu doći iskušenja, da Allah subhanahu wa ta'ala znači, iskuša tog roba, da li je on iskren u onoj, da kažemo, izjavi ili u onoj, da kažemo, manifestaciji a, predstavljanja ili, ili da kažemo, Islama. I zato da znate isto jedan od razloga ili jedan od znakova da Allah voli svoje robove jeste da će im poslati iskušenje. Kaže Allah poslanik sallallahu i da habba Allahu kaumen ibtelahum. Kaže kada Allah zavoli svoj narod, jedan narod ili svoga roba ili jedan narod, kaže ibtelahom, kaže pošalje im, kaže iskušenja. Kaže, femer radije, felehu rida, omen sehita, felehu sehat. Kaže, pa ko bude zadovoljan sa tim iskušenjima, ko bude zadovoljan sa tim iskušenjima, kaže, i Allah će biti zadovoljan sa njim. A kaže, ko nije zadovoljan sa tim iskušenjima, kaže, i Allah nije zadovoljan sa njim. Ovdje se spominje isto e, na ovu temu, e, spominje se da je poslanik sallallahu alejhi ve jedne prilike prolazio pored jedne žene koja je naricala smrt svoga muža pa se žalila da kažemo što je rano umro, što je znači što je napustio nju. Dok je naricala poslanik sallallahu alejhi ve prolazio pored nje i rekao je isbiri ja emet Allah. Kaže osabori o Allahu robinja, o Allahu pa je onda ona ne znajući koji je to rekao, kaže idi od mene, ne znaš ti šta je mene snašlo. Pa je poslanik sam samo krenuo se i nastavio svoj put i otišao je kući. Međutim, Ashab koji je to čuo, došao je toj ženi da kaže joj, jel ti znaš ko je bio onaj čovjek koji ti je rekao da osaboriš? Kaže, ne znam, kaže, to je bio Allahu poslanik, sallallahu alaihi sallam. Pa ona rekla, kaže, nisam znala, pa onda požurila da dođe kući poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i kaže, ja, Rasulallah, kaže, halali mi, oprosti mi, nisam znala da si to bio ti. Pa joj kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Innama sabru inda sadmati lula." Kaže doista se sabor ogleda u prvom udarcu. Ti ćeš nakon 7 ili 10 dana ili 15 dana prežaliti da kažemo tog svog muža, nećeš više da kažemo se žaliti, nećeš, nego sabor se ogleda u onom prvom znači momentu. I zato onaj koji je zadovoljan sa onim što mu je Allah subhanahu wa ta'ala znači poslao, Allah je zadovoljan sa njim. Međutim, kako posmatrati, da kažemo, ta iskušenja? Kaže poslanik sa sallam da je habba Allahu kaumen ibtelahom. Kada Allah zavoli jedan narod, on pošalje iskušenja. Kur'anski ajet kaže da kažemo drugačije. وَمَا سَبَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ اِدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Kako ovo da kažemo spojiti? Kaže Allah s.w.t. sve što vas zadesi od musibeta, to su djela ruku vaših. A kaže وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ a puno toga Allah prašta. Allah puno toga oprosti što, što su naše ruke zaslužile, Allah nam puno prašta, međutim, kaže, sve što vas zadesi od musibeta, to su djela ruku vaši. A kaže Allahu poslanik za sedem, kada nam dođe musibet, znajte zasigurno da vas Allah zavolio da kažemo kako, kako e, spojiti ove dvije stvari jeste upravo e, ono što zadesi čovjeka sigurno su djela ruku naših jer to je Allah subhanahu znači Kur'anu potvrdio. Znači sve što nas zadesi od musibeta, da li to bilo da kažemo siromaštvo, da li bilo bolest u tebi, u porodici, u supruzi, u roditeljima, da li ne može čovjek da nađe posao, e, ne može žena da rodi dijete, bračni par nemaju djece. Svi musibeti koje čovjeka zadese, zasigurno znajte jer to je potvrda Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا سَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ اِدِيكُمْ sve što vas zadesi od musibeta to su djela ruku vaši e, opet druga teza da kažemo kažu nijedan e, belaj neće znači čovjeka po, po zatrefiti a da kaže nije zbog grijeha ljudskih a kaže Allah neće uzdići da kažemo taj belaj dok se ljudi ne pokaju Znači razlog što Allah spušta jedan belaj, da li to bilo čovjeku ili jednoj, da kažemo, porodici ili jednoj zajednici ili jednoj državi, to su uglavnom znači, ti belaji zbog grijeha koje ljudi čini. Kada hoćete da Allah, da kažemo, riješi vas tih belaja, znači Allah neće digniti taj, da kažemo, belaj dok se čovjek ne pokaje. I zato ovdje spaljanje, da kažemo, ovog hadisa i ovog ajeta jeste da bi eh, ono što zasigurno je istinu rekao Allahu poslanik kad je rekao da kada Allah zavoli čovjeka, on mu pošalje da kažem iskušenja. Međutim pošalje ti iskušenja i tebi i mene šta da se mi revidiramo. Jer ono što nas je zadesilo, to su djela ruku naših, odnosno ne djela ruku naših. Da kažemo naši e, grijesi koje smo počinili prema Allahom. I Allah neće kažnjavati robove dva puta. Kada? Ako čovjek koji je učinio grije, Sjeti se kada mu Allah pošli da kažemo musibet, Allah hoće sa tim šta? Da se čovjek vrati. Pa onaj ko bude zadovoljan i ko bude svjestan da ni jedan musibet me nije zadesio osim zbog moga grijeha. Ali Allah mi ga neće, da kažemo, e, neće me riješiti tog musibeta dok se ja ne pokajem od tog grijeha. Tako da čovjek koji ima problema u životu, neka vrati se, da kažemo, sebi. Neka revidira sebe neka vidi gdje griješi i neka se pokaje Allah subhanahu wa ta'ala. E, često puta kažu iz je da kažemo e, ključ svih da kažemo problema. Istikvar je ključan svih problema. Međutim, kada se priča o istikvaru, ne o istikvaru kojeg mi, kažemo, na jeziku izgovaramo. Često puta čovjek kaže stavfirullah, kaže Allah poslanik sa spominje se da je preko 70 puta u toku dana ili u drugom predaju preko 100 puta izgovarao istikvar. To je e, istikvar kojeg mi, recimo, poslije namaza izgovaramo, kažemo stavfirullah, stavfirullah, stavfirullah, Allahume ente salam, ominke minke salam, te te azel, dželal, ikram. Mi svako, svakodnevno, znači, izgovaramo taj istikvar. Esta Estagfirullah gospodar oprosti To spada u dikr spominjanje Allaha. Zašto? E, kada istikvar koji se traži od nas da bi Allah znači, uzdigao da kažemo belaj koji te zadesio jeste da se ti revidiraš i da utvrdiš gdje je problem. Gdje ti griješi prema Allahu? Ako imaš tamo da kažemo ti aferima, ako imaš da kažemo tih grešaka prema Allahu, a ti si svjestan da je to, ja obični jedan primjer da kažemo duhan, duhanjenje, znači, jer to je vidljivo, da kažem, svakom čovjeku. Čovjek koji duhani, razumijete, on faktički, da bi čovjeku e, dočarali ovo, šta mislite, čovjek koji potroši, ne znam, na duhan 5 ili 10 maraka ili eura, 5 eura, ne znam cigare, ne znam koja, je cijena, ali eto u dva dana nek potroši, da kažemo, 5 eura ili 10 eura, 10 eura je slikovitije zato što su papirne imaju. Da uzmete čovjeku ispred njega, da uzmete 10 eura i da zapalite. Da neko gleda sa strane, rekli bi, ovaj čovjek nije normalan. 10 eura da on zapali, znači upaljačem, neko ko je normalan, da kažemo, gleda sa strane, rekao bi ovaj čovjek nije normalan koji je zapalio to. Šta mislite za čovjeka koji ne samo da zapali, nego samo onaj dim da, i ne samo od tih 10 eura, to je malo dima. <laughs> da gomilu, da kažemo, ni cigara uzme samo onaj dim u sebe, da kažemo, ubaci i da profiltrira, da kažemo, svojim plućima. Šta mislite za njega? Što je? Međutim, danas šetan je, da kažemo, čovjeku uljepšao ono što je, da kažemo, ružno, nevezano za to. E, danas u Lema sva se slaže da je ono što šteti ljudima, danas na cigarama nemate kutije ne piše da je to štetno, znači, da kažemo pozdravlje i medicina danas to najviše krije zato što taj lobby, da kažemo onaj, e, duhanski, da kažemo ti firmi ili ti koji, koji proizvode duhan, oni to kriju najviše. Medicina je dokazala da jedan od razloga, jedan od najčešćih razloga raka pluća jeste e, pušenje. I to je poznata stvar. I normalan čovjek će reći da to nije dobro. Mi u islamu kažemo to je haram. Znači čovjek koji čini haram prema Allahu subhanahu wa ta'ala kad ga zadesi musibet, ovdje kažem banalan primjer ćemo navesti da kažemo to duhanjenje ili pušenje, da čovjek jednostavno ako hoće da mu Allah da kažemo taj belaj, mora ostaviti taj haram. Znači, kada kaže Estauferullah, gospodar moj, oprosti mi, ili ne vezano, ovo je naj, možda <laughs> najmanji musibet, da kažemo, koji zadesi umet, <laughs> pušenje. Imate veći musibet ljudi koji ne klanjaju, apsolutno koji pa, ne, ne, paze na beš vakat. A šart islama jeste da čovjek klanja pet vakata namaza. Šart da, ili uvjet da bi čovjek bio musliman, uvjet da bi čovjek išao na fakultet mora završiti <laughs> mora završiti srednju obrazovanje. E, uvjet da bi čovjek bio musliman, mi smo učili to u mektebima i dan danas se to uči u mektebima, da bi uvjet ili šartovi islama su pet. Jedan od tih, da kažemo, jeste namaz. Namaz, pet dnevnih namaza. I onaj ko ostavi, da kažemo, uvjet islama, Allah mi on je u velikoj, da kažemo, velikom belaju. I kada bi pričamo o tim, da kažemo, belajima ili o porocima koji se, e, koji, da kažemo, narušava e, umet, ima i njih veći, ja sam spomenuo da kažemo pušenje je jedan od možda naj, najblažih da kažemo tih poroka i najmanjih problema možda u umetu, ali spomenuo sam onaj belaje, tako da čovjek koji hoće da se riješi da kažemo belaja, koji hoće da, da, prodiše, da bude, da živi normalno, onaj, inače kada belaj dođe, on je zbog, zbog grijeha. A hoćeš da ti Allah uzdigne taj belaj, moraš se pokajati. E ta teoba, ona ima svoje, da kažemo, šartove. Ima četiri šarta. Ne traži se od umete da kažu samo estagfirullah, estagfirullah, on i dalje da kažemo ostavlja namaz. Ne klanja. Dođe sabah namaz, uči jezan, razumiješ, ili ne uči jezan, ali zna ukoliko se klanja sabah. On ili navije sebi sahat kad treba na, na, na posao, a ne navije sebi sahat kad treba klanjati namaz. Pa ćete vidjeti, razumiješ, čovjek onaj čuje sahat znači, na posao, pa možda klanja kad je sunce izašlo i možda neko ne klanja, apsolutno, a neće da ostavi da kažemo posao. a razlog da kažemo subhala opskrbi, tvoje jeste namaz upravo. Ako hoćeš da tjela u uskrati ili ti ne da pričati o obskrbi, ostavi namaz pa ćeš vidjeti da ćeš, da se, da kažemo, i kako napatiti na dnjaluku. I stikvar koji se traži, da kažemo, je spomenut jeste onaj koji je iskren i stikvar to jeste sa onim šartovima sa, da bi Allah primio da kažemo pokajanje jednog roba. Prva stvar jeste da čovjek kaže jezikom, e, odnosno prva stvar jeste da, da onaj zna da je to grije, odnosno zna da ima Allah koji će ga kazniti za taj grije. Druga stvar da kaže stav ferula, znači jezikom i treća stvar da ostavi taj grijeh. Ako ne ostavi taj grijeh, nije se iskreno pokaju zbog tog grijeha. Dok ne ostavi taj grijeh nije se iskreno pokajao. I četvrta, četvrti šart ili uvjet da bi Allah primio, da kažemo, taubu jednog grešnika ili onoga koji je pogriješio, ako je uzeo hak nekog čovjeka. Čovjek ukrao lupam ili banalan primjer ukrao mobitel od čovjeka. Nije bio komšija nije vidio, on je uzeo njegov mobitel i on je onaj, otišao. Da bi Allah i ti se pokajao, poslije se pokajao što se to ukro, jer to je, to je grijeh prema Allahu i grijeh prema ljudima. Neće Allah, znači, oprosti tebi taj grijeh dok ti taj, tu stvar ne vratiš čovjeku. Znači, Allah, znači četvrti, da, da kažemo uvjet da bi Allah primio te ovu, jeste da ako si uzeo stvar od ljudi, moraš vratiti tu stvar ljudima ako hoćeš da ti Allah oprosti taj tvoj grijeh. Kad se tako čovjek pokaje, onda će ti Allah uzdignuti, da kažemo, onaj, uzdignuti, da kažem, tvoje belaje. Ovdje se često puta spominje <clears throat> ti belaje, bio sam počeo primjer ovoga jednog odaja, on je na tom na, na istoku sa istoka je, dok nije da kažemo, ušao u te e, vode davete da poziva ljude islamu, odnosno on je natjeralo ga je da poziva ljude u islamu u kolicima. I spomenuo sam kad su ga pitali šta je tvoja želja, kaže tri stvari, pa ću ih poslije spomenuti. Taj čovjek zove se Abdullah, zaboravio sam prezime, uglavnom njegov otac je toliko se brinuo za njega da ne ode pogrešno, da kažem pogrešnim putem. Pa je non stop ga razviješ telefonom, ga zvao gdje si, s kim si, šta radiš. A posebno njegov otac je dao, da kažemo akcenat da to dijete njegovo ne puši. Evo opet ćemo se vratiti na, na, na, cigare, na pušenje. E, taj rod, njegov otac je toliko, da kažemo, bilo mu bitno da on ne puši nikako. I on priča, ovaj Abdullah priča, kaže Allah mi, kaže, mene moj babo zove, pita me gdje si, ja sam otišao, kaže, za prijateljima na, bazi zatvoreni bazen i kaže, pita me babo, pušiš li? Kaže, babo, ne pušim, a kaže, kod mene cigara u rukama. Kaže, završio sam sa njim razgovor, kaže, bacio sam onu cigaru i kaže, skočio sam u bazen. I kaže, to je moj bio zadnji, znači, e, moment kad sam ja mogao na svoje noge da hodam. Skočio je na glavu, znači, slomio je, ne znam, nekoliko pršljenova i od tog dana je on u non stop, znači e, obišao je sve, znači doktore ne, nismo mogli naći da kažemo na lijeka i dan danas je taj čovjek živ, mlađi je to čovjek možda nekih 45 do 50 godina i dan danas je znači u kolicima, međutim on danas poziva ljude i on kaže hvala Allahu koji je mene vratio, kaže vjeri danas sam ja, kaže, na namazu danas ja ne pušim <laughs> danas, on poziva ljude da se vrate Allahu međutim, kad su ga pitali šta su tvoje želje kaže, tri želje su moje kaže, <clears throat> da mogu, kaže past Allahu na seždu. Znači da ja mogu Allahu past na seždu onaj, onako zdrav, znači čelom, on u klanja. Kaže, druga stvar jeste, kaže, moja želja je životna, da kaže, ja mogu svojom rukom da listam Kur'an da čitam. Da mi niko ne mora, kaže, privrtat, kaže, listove Kur'ana, da ja čitam, kaže, sam. I kaže, treća želja jeste, kaže, da na Bajram, kaže, mogu zagrliti majku i oce da i mu kaže zagrljaj, kaže pritisnit, kaže onaj, da osjetim, kaže e, taj zagrljaj. Te tri stvari. Međutim, nikad nećemo se desiti. Ne može, znači on nema lijeka. Međutim, uvijek kaže hvala lako je dao da se ja vratim kaže da se ja vratim vjeri, da ne ostavi, znači danas je na, na, islamu, od danas je u islamu taj čovjek međutim nepokretan. I ovdje je subhala pojenta, Eh, i da je habbe Allahu kao meni Kada Allah zavoli svoga roba, on mu pošalje belaje. Međutim, eh, malo ko se, da kažemo, tih belaje, kad mu, kad mu, kad mu dođu ti belaje, kaže, femer radije felehu rida, kaže, pa ko bude zadovoljan sa tim, kaže, Allah će biti zadovoljan sa tim, odnosno, ko bude razumio zašto mu je Allah poslao taj belaj. Hoće Allah da se ti vratiš. Allah te neće dva puta kažnjavati ako se pokaješ od tog grijeha ono kad si imao grijeh pa te Allah poslao belaj, Allah te neće dva puta kažnjavati. Ali ako ostaviš, ako budeš ustrajavao u grijehu, zasigurno znaj da će te onda Allah ponovo kažnjavati sve većim većim, da kažemo, kaznama Nekad Allah subhanahu ostavi čovjeku do sudnjega dana. Blagoli se onome kome Allah pošli da kažemo belaje na Dunjaluku pa on shvati da je to zbog njegovih grijeha pa se pokaje pa ostavi taj. On je da kažemo primio povuku zbog onoga što mu Allah subhanahu wa ta'ala znači daje, <clears throat> daje na Dunjaluku što, mu, ga, kažemo na dunjalku, znači da mu Allah ta'ala znači ne ostavi to na ahiret. Četvrta stvar, znak ili od znakova Allahove ljubavi prema robovima jeste da ljudi ili okruženje u kome se čovjek nalazi da ga voli, odnosno ljudi kad ga voli, znači zasigurno znajte da Allah tog čovjeka voli. Dokaz tome jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u hadisu, u hadisu kod cilju, odnosno riječi poslanika sa sredem uh, govorom Allaha subhanahu wa ta'ala, znači idha habba Allahu, e, e, kada idha آه، رجلا نادى جبريلا فقال إني حبيت رجلا فأحبه فنادى جبريل <clears throat> الملائكة إن الله حب رجلا وحبيته فأحبوه أو كما قال آه، قال في في في هذا الحديث كما قيل آه، كاجي وهو حديث قدسي وكاجي كذا الله زبولي jednog roba كاجي pozove جبريل عليه السلام i kaže o Džibrilu ja sam zavolio ovog roba pa ga i ti zavoli Pa onda, onda pozove ostale meleke, sve, kaže Allah je zavolio ovog groba, po imenu i imenu njegovog oca se spominje taj čovjek, kaže zavolio Allah ovog groba, pa kaže ja sam ga zavolio, kaže i vi ga zavolite, kaže thumme yu'ta kubul fil ard. Kaže pa ga i vi zavolite, kaže onda kada ga zavole i meleki, kaže onda mu Allah pošalje kubul fil ard, ovdje se misli na prihvatljivost, odnosno e, prihvatljivost od svih ljudi ili da ga ljudi zavole. Musliman će ga zavoliti, ako je musliman, kada je, ovdje, se radi o muslimanu, musliman će njega zavoliti, a ne musliman će ga poštovati. Znači cijenit će ga. Znači kada Allah zavoli roba, međutim da bi Allah zavolio roba, imaju da kažemo, imaju uzroci ili razlozi zašto Allah zavoli roba. Kaže, <clears throat> kada e, razlozi, najveći razlog, mate karrebe abdi leje, kaže Allah spontala, znači mate karrebe abdi ilaje bi ahabi leje, kaže moj rob bi se najviše približava sa onim što sam mu ja naredio sa farzovima. Čovjek obavlja farzove, kaže, s tim mi se moj rob najviše približava. Kaže, vola je zalo abdi je i bin nevafil hatta uhibbe. E ovo je razlog zašto Allah s.w.t. znači čovjeka zavoli. I kaže, moj rob neće mi se, kaže, e, približavati, neće se prestati približavati na filama. Kaže, hatta uhibbe, kaže, sve dok ga ja ne zavolim. Pa kaže, kada ga ja zavolim, kaže, kuntu sam'ahu alladhi jesma'u bih, wa kuntu basaru alladhi yubsiru bih, wa kuntu yadahu alladhi yamtishu biha, wa kuntu ileđilu alladhi yamshi biha, fa idha sa'ala ila otijenne, wa idha ista'ade bila wa idenne. Da skratim ovaj hadis u koci, kaže, onaj, dokaz, znači Allah, čovjek se približava znači Allahu sa, sa farzovima i kaže neće se prestati e, približavati kaže na filama dok ja ne zavolim. Kada Allah zavoli roba, kaže budem njegov sluh kojim on sluša. Ovdje svako od nas može sebe da kažemo e, na neki način provjeriti jesmo mi od onih koji Allah, od onih koji Allah voli ili ne voli. Ako slušamo muziku, ako slušamo ono što Allah ne voli, ako slušamo psovke, ako slušamo gibet, ako slušamo nemimet i sa tim se naslađujemo, zasigurno znajte da niste od onih koji vas Allah voli. Jer kaže, kada Allah čovjeka zavoli, kaže, bude njegov sluh kojim on sluša. Odnosno, Allah čuva njegov sluh. Kada čuje nešto što je haram, on bježi od toga. Neće da neće dozvoliti da uho sluša, a kamo da se naslađuje. Ko kaže kuntu sam'a waladi eh, kuntu basara waladi bi i kaže budem njegov vid kojim on gleda. Ovdje se isto može čovjek da kažemo provjeriti je li od onih ljudi koji Allah voli ili, nije. Ako gledaš ono što ti Allah za, zabranio, čovjek koji je oženjen ili neoženjen, prođe žena, da kažem, napola, eh, ili neuredna ili nakaradno obučena, a on za njom gleda, razumijete, da sigurno znaš da nisi od onih koji te Allah voli. Ili gledaš ono, razumijete, što je Allah, razumijete, zabranio. Da bi znao što je Allah zabranio, opet se moramo vratiti, znači, <laughs> da vidimo u Koranu što je Allah zabranio i u hadisima poslanika, znači što je zabranio. I onda isto gdje se možemo da kažemo testirati jesmo od onih koji Allah voli kaže kontu jedahu ti yubtishu biha kaže bude njegova ruka s kojom on radi prihvaća ako se ti kao musliman sa ženama rukuješ sigurno zasigurno znaš da nisi od onih koji te Allah voli jer je Allahu poslanik zabranio odnosno Allah je zabranio muslimanu da se rukuje sa ženama koje mu nisu da kažemo eh, bližnja da kažemo ovaj, najbližnji rod njegova majka, njegova sestra, tetka, ne znam, da ne nabrajam večeras ovdje, a mi to manje više znamo, ako znaš da tvoja ruka prihvata ono što sa čim Allah nije zadovoljan, ako, ako hoćeš ukras, znaš, zasigurno zasigurno te Allah ne voli. Ako te tvoje noge nose ovdje gdje nije, da kažemo, mjesto jednog muslimana, u Birtiju, na, ne znam, tam te skupove gdje, se Allah, Allah, da kažemo, onaj, e, gdje se masije čini prema Allahu subhanahu zasigurno znaj da nisi od onih koji te Allah voli. Na taj način možemo znati jel nas Allah voli nas ne voli. Međutim, ovdje ovaj hadis u kusi kaže na kraju, kaže kuntu sam'ahu ladhi yasma'u bih. Ako čovjek čuva svoj sluh, čuva svoj da kažemo sluh, svoj vid, svoje ruke, svoje noge, i pazi da kažemo na te nafile, na te dobrovoljne, da kažemo i badete. Nafila nije samo u namazu, nafila imaju da kažemo u sadaki, u zekijatu, nafila imaju u na nafila ima u umri, fila ima da kažemo u, svim tim da kažemo stvarima imate na file. I kaže, vola je zalo abdi bin nawafil hatta I kaže, moj rob bi se neće prestajati približavati sa nafilama sve dok ga ja ne zavolim ida sa'alani, šta dobija na kraju čovjek koji se približava Allahu sa nafilama, odnosno čuva Allahove, da kažemo, svetinje, pazi na farzove, pa se približava na filama, šta na kraju dobiva? Kaže, fa ida sa'alani laotijenne, fa ida ista'ada bi laoidenne. Kaže, kada bude digao ruke i bude zatražio nešto od mene, kaže, ja ću mu zasigurno dati. Čovjek koji ima problem, evo mu da kažemo rješenje, evo mu ključ kako da riješi svoj problem. Da li to bilo neimaština, da li bilo nema, ne može se oženiti, ne može se udati, ne može imati djecu, e, ima problem u samom sebi, da kažem bolestan, ova ga bolest napala, ona ga bolest napala. Hoćeš da ti Allah usliša tvoju dovu, nešto kad ti išli u prsima, imaš problem, bilo koji problem. Kaže Allah tada kaže فَإِذَا سَأَلَنِي omen وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ كِيلَ Omen. Eufa eh, bi ahdihi min Allah. Kaže, ako bolje obećanje svoje ispunjava do Allah. A Allah obećao, kaže, wa idha sa'alani la'utijenne. I to došlo sa nun teukid, onaj ko razumije arapski jezik, zna se šta znači nun teukid, kaže došlo potvrdno, znači ne samo potvrdno, znači, znači 100% ono kad, kada bude tražio od mene, ja ću mu zasigurno dati. Kaže, o ida i se ade bile o a kaže, ako bude tražio zaštitu od mene, kaže, ja ću ga zasigurno zaštititi. Od svih tih, da kažemo, oni koji mu mogu nauditi i koji bi htjeli da mu naudi, a on bude od Allaha tražio zaštitu, Allah će ga sigurno zaštititi. Međutim, ovdje imaju uvjeti, znači, ako, se, ako čovjek pazi na farzove, na ono što mu je Allah naredio, približava mu se na filama i na kraju da kažemo pazi na e, svoje, svoj sluh, svoj vid, svoje noge i svoje ruke. tad će Allah smutila kad digneš ruke zasigurno će ti Allah znači uslišati tvoju dobu. Imamo <clears throat> petu stvar, ona nam je ostala e, što se tiče znakova da Allah subhanahu wa ta'ala znači čovjeka voli jeste ovaj, e, samo da završim ovdje da se vratim na ovaj što se tiče znak e, kada ljudi vole čovjeka, znači Allah tog čovjeka voli. U jedne prilike poslanik sallallahu alejhi je prolazio, odnosno pored njega je prolazila e, dženaza čovjek e, nosili su znači da ga prema mezaru da ga ukopaju pa je poslanik sallallahu kad je ta dženaza prošla je rekao Bet. ovo je stvarno bitno da vam spomenem znači što se tiče ovog znaka ljubavi Allaha prema robovima znači ako ljudi vole čovjeka zasigurno znajte da, da Allah tog čovjeka voli. Ako je prihvatljiv, e, ljudi ga vole, znači zavolili ga i znači to je znak da, te Allah voli. Upravo ovaj, odnosno ovaj događaj pokazuje na to kada je prolazila ta dženaza, poslanik sada sam kaže vođebet. Pa su ashabi se začuli, ja, o Allahu poslaniće, zašto veđebet? A veđebet znači obavezno moje. Pa su pitali šta mu je obavezno. Pa je rekao Allahu poslanik sada sam veđebet alihi en nar Kaže, obavezno mu je džehennem, vatra. Pa su pitali zašto Allah će? Zato što je Allah poslanik čuo one ljude koji su ga nosili kako su pričali loše o njemu. Znači da je bio loš čovjek, da je bio, nije bio dobar čovjek, bio loš čovjek. Pa kaže Allah poslanik sallallahu Kaže njemu je obavezan, kaže džehennem. Pa kada je drugi puta prolazla dženaza, pa isto poslanik sam rekao vođebet. Pa je rekao, rekli su ashabi, Allah poslanik, šta je, šta je obavezno? Kaže vođebet alihi el dženne. Kaže obavezan mu je džennet. Pa onda poslanik sam rekao, kaže, čuo sam one ljude koji su ga nosili kako su pričali o njemu dobre stvari. Kaže, entum suhedau fil ard. Kaže, vi ste svjedoci na Dunjaluku. Vi svjedočite o ljudima jesu dobri ili nisu dobri ljudi vi svome komšiji da kažemo znate li dobar ili nije dobar. Ako komšije pričaju da kažemo o nekom komšiji kako je loš komšija, zasigurno znate da je loš komšija. Sigurno negdje među negdje zakopu ili podkopu. Ili onaj koji je rekao, razumijete, komšija, kad, najčešće su sa komšijama u pitanju međe. <laughs> Dođe komšija, hoće da postavi ogradu, a postavi gdje ti misliš da je ograda. Vidjet ćete čitava mahala priča o tom čovjeku kako je dobar čovjek. Lahat čovjek. Kaže poslanik Vaselan, a kad je opisivao mu'mine, vjernike, nas kada je opisivao, kaže el mu'minu sehlun lejinun. Kaže, vjernik je lahak i blag. Opisao poslanik sada vjernike, lahak, sehlun lejinun. Kaže, onaj koji je lahak i onaj koji je blag. To su hvala opisi, da kažemo, vjernika mu'mina. E sad sebe gleda, jesu ti lahak ili si težak? Kad kaže se u našem narodu težak čovjek, kaže, joj, jesi težak čovjek ne mislim se težak ko ja ovako, fizički, <laughs> nego zna se što, na što se misli. Težak čovjek. I to se zna znači, u tom, <clears throat> onaj, eh, tom značenju koje mi razumijemo. A poslanik s.a.v. kaže al mu'minu sehlun layyinun Ako hoćeš da budeš mu'min, znači da si u opisu, da kažemo, jednog mu'mina moraš se promijeniti. Eh, <clears throat> što se tiče moraš biti blag, pristupačan da kažemo ljudima. Neko kaže ja sam rođen eh, prgave naravi. Nije istina. Možeš ti, biti, možeš ti biti rođen, biti rođen prgave naravi, međutim ako si ti musliman, ne smiješ biti prgave naravi, moraš se promijeniti. Kaže poslanik za sam ili ilmu znači znanje dolazi znači sa učenjem ilmu A kaže, blagost dolazi, znači, isto tako sa učenjem, da ti budeš blag. Moraš znati primjere blagosti, znači, u, tim prijašnjim generacijama. Da Islam traži od tebe da budeš blag. Kad ti znaš da Islam od tebe traži da budeš blag, da Allah traži od tebe da budeš blag, ako hoćeš da budeš u tom, da kažemo, u, toj kategoriji, da, da si musliman, moraš biti blag. Moraš promijeniti svoju narav. Hele, ne da se vratimo na ovu, halalte, malo sam odulio, nju ćemo skratiti, ovu petu, E, petu da kažemo peti znak da se ti od onih koje Allah s.w.t. voli jeste e, husnul hatime i ovo bi trebalo isto da bude jedna posebna tema to jeste e, lijep svršetak jednog čovjeka ako je čovjek kaže i da je rad Allahu li abdihi hajren ista'amalahu Kaže, kada Allah hoće e, hajr jednom robu ili svome robu, istamelahu. Pa su pitali sami šta znači Allah poslanče istamelahu. Kaže, <clears throat> e, wafakahu, kaže, kabla jakbida ruhahu fi hajr. Evo kama kale sallallahu znači, onaj, kaže, Allah mu e, da, da njegov da njegov život, život se okonča kaže u, u, dobrim, da kažemo u dobrom dijelu na primjer čovjek klanja namaz i na seždi onaj, umri. Ili čovjek krenuo na, na namaz i u putu razbolio se i umro. A krenuo na namaz. Čovjek će biti proživljen subhanallah onako znači kako je umro. Pa oni koji su tamburali, svirali <laughs> i umrli na tom, tako će i Allah proživiti. Oni koji su poginuli na Allahom putu u ranama, tako će i Allah proživiti. Oni koji su, da kažemo, pazili na namaz, tako će Allah znači proživjeti. Spomenut ću ovdje samo jedan, njim su završiti onaj primjer, e, čovjek je krenuo iz e, isto u Saudijskoj Arabiji, ja sam završio fakultet u Medini i ove primjere, oni su mi friški, da kažem, ostali i volim njih navoditi kao primjere. E, iz Rijada prema Demamu, otprilike, to su dva grada, nekih 400 km otprilike onaj razdaljine. Čovjek koji se nije profesionalni taksista, ali bavi se tim da kažemo prijevozom putnika, e, sa njim su sjeli četvorica omladinaca. Mlađi su to ljudi bili kaže, ovaj čovjek nije apsolutno čovjek koji je, ovaj taksista nije bio čovjek koji je bio daja, koji je pozivao ljude u vjeru, koji je razmišljao, ne bio mu stvar da mora pozivati ljude u vjeru, nego bio prosječni musliman čovjek koji klanju, bio musliman čovjek. Kaže, sjeli su ova, ovi momci sa mnom u taksi, kaže, negdje oko Ikindije sam ja stao na benzinsku pumpa, ko kod njih na benzinskim pumpama imaju, obavezno imaju uh, musale, da kažemo, ili mešćidi. Nisu džamije, nego mešćidi gdje se može obaviti namaz i abdesti se. Kaže, tu sam ja stao pa sam rekao, momci, hajmo, hajmo obaviti Ikindiju pa ćemo nastaviti na put. Kaže, onaj njihov, kaže, vođa koji je bio naprijed sa mnom, ispred sa mnom sjedio, kaže, mi ne klanjamo subhanallah, kaže, kad sam ja čuo, ovaj čovjek taksista priča, kad sam ja čuo, prvo sam pomislio da se, da znači šale dan. Kaže, nisam mogao zamisliti, kaže, jel ima musliman na ovoj zemaljskoj kugli, kaže, da ne klanja. Jer nemoguće, on nije mogao zamisliti da može biti čovjek musliman, a da ne klanja. Kaže, mi ne klanjamo. I kaže on njima, kaže, bunci... Ali sve može se. Čovjek, ko čovjek slabije, holika insanu, kaže Allah tamo holika insanu daifa, kaže čovjek je stvoren kao slabašno biće. Haj kaže sve drugo, ali kada kaže namaz, namaz eh, u arapskom jeziku se kaže salat, salatu to je misli se na sila, znači veza između tebe i tvoga gospodara. Kaže, sve drugo u redu i mogu razumjeti, ali kaže, salat, kaže, da ti prekinješ, kaže, tu vezu između sebe i svoga gospodara, kaže, to je nemoguće, kaže. Ne mogu da zamisli, nije mogu da zamisli. I on njima, kad je to sa njima razgovarao, kaže ovaj njihov vođa, <laughs> vodič od te četvorce, kaže, momci, hajde, kaže, hajmo klanjati. Kaže, izašli su u džamiju, abdestili se i stali na namaz na klanjaju. Ko musafiri, skratili su namaz. Četvr rekatni se klanja dva rekatni, to Allah traji svoje milosti prema, prema robovima kad su na putu, neće opet ne opterećava i znači da mora klanjati podne deset rekata, nego četiri rekata i četiri faza skrati na dva. Znači zato što ti je dovoljno tog da kažemo e, tegobe na put, putovanja, znači onaj da se dva, to je poznato, manje više poznato, znači četiri se kraćuju na dva rekata. I oni su klanjali dva rekata <clears throat> i kaže subhanla kad su predali selam onaj njihov vođa od te četvorice kaže na seždi i oni sad što su klanjali no, počeli se sa njim da zezaju kaže do sad nisi klanjao šta se sad pretvaraš da si ti neki klanjaš da si ti neki musliman dobar kako su ga počeli da guraju kaže kako su ga gurali, kaže on je pao pao znači onaj i onaj kaže mrtav to što ovaj njegov prijatelj nam provjeri puls kaže mrtav Subhanallah kaže, jedan od te četvorci, odnosno od te trojice što su ostali, jedan najmlađi, kaže, toliko je počeo plakati. Kaže, ovaj e, taksista, kaže, pa sam prišao njemu da ga smjerujem, da kažem, šta je, nije problem, smrt svaka će, nema, niko neće ostati na mora zatrefiti svakom smrt, kaže, zahvala se Allahu na i kaže, umro. Kaže, ne plaćem ja što on kaže, umro. Evo, kaže, ja plaćem Kaže, mi 15 godina, ja i moj brat, a bio mu brat ovaj što je umro, 15 godina, nikad, kaže, za, za 15 godina, kaže, u 15 godina, kaže, nikada Allahu na seždu nismo, kaže, pali. Dok su bili mlađi, klanjali, kaže, 15 godina nismo, kaže, Allahu sad na seždu pali. I kaže, subhanallah, ne plačem zato što je umro, nego, kaže, plaće zbog svog stanja, kaže, u komu sam se našli. Subhanallah, kolu nefsi da ikatul maut. Svako živo će biće okusiti smrt. Međutim, e, najveći je dobitnik onaj koji bude svjestan šta znači ta smrt. Smrt nije kao smrt. Da je ona smrt Allaha mi to bi bilo najbolje. Zato e, nevjernici kada budu vidjeli na sudnjem danu onu pravdu koju Allah subhanahu znači ostavio za sudnji dan, kada, budu vidjeli pravdu, kaže, reče ja ni kuntu raba, da kaže Bog da mogu ja biti prašina, jer će Allah stvoriti one životinje proživit će i koji su činili nepravdu jedna drugoj pa će ovci koja je imala rogove uzeti joj rogove pa će dati onoj koja nije imala rogove pa da joj uzvrati onu nepravdu što je na Dunjaluku da kažemo njoj činila pa će na kraju kad e, taj hisab ili da kažemo taj račun svedu svede Allah smo hisab ili račun tim životinjama onda će Allah pretvoriti u prašinu pa nevjernici koji budu gledali tu pravdu će, ja lejte kontu raba da Bog da mi kaže ja mogu biti prašina Međutim, znači onda istinu, jer mi koji imamo razum, to jeste džini i ljudi, oni će biti pitani na sudnjem danu i nema smrti. Čovjeka se jednom rodi, nikad više neće umrijeti. Smrt nije smrt, nego je smrt, razumijete, preseljenje. Kod nas se kaže preselio. Poznata stvar nama, znači, kaže preselio se. I uistinu je čovjek preselio. Neće čovjek umrijeti. I zato na sudnjem danu, kada Allah bude sve da kažemo, račune, spominje se u hadisu da će zaklat smrt. Zaklače su što znači nikad je više neće ukinuti. Nema smrti. Znači pa će biti kada kažu, e, spominje se da će tad naj, e, najveći, da kažemo, krik nevjernici, da kaže iz njihovi e, usta, iz njihovih prsa će, da kažemo, izaći najveći krik kada budu vidjeli, kad se budu suočili sa istinom, da više nikada neće, znači nema smrti. Znači ili vječno u džehennemu, da nas Allah sačuva, gdje će, da kažemo, pati se u džehennemu ili će biti vječno u džennetu. Allaha molim da mi budemo od koji su razumom obdareni, koji imaju razuma i koji će vjerovati u ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio u Kur'anu. I molimo nas, subhanahu da nam olakša da mi budemo od onih koji će ih čitavati Kur'an kako bi uzeli pouke i poruke na ovom dunjalku i da se pripremimo na ahiret sa ovim, da kažemo, poukama i molimo nas da nas u džennetu onako kako nas je večeras ovdje sastavio. Halatim ako sam ovdje pitanje, kaže, kako da čuvamo pogled od grijeha u situaciji iskušenja? Ovdje napomen, znači, misli se na muškarci kako da čuvaju poglede od žena. Prva stvar, prva stvar, e, čovjek je, malo prije sam spomenuo, okolika linsanu da'ifa, čovjek je stvoren kao slabašno biće E, kaže Lavo poslanik za kaže najviše što se bojim za svoj umet, posle svoje smrti, misli se na, muški dio umeta, a onaj za, za muškarce i svog umeta, kaže iskušenja žena. Najviše što se bojim, znači istina je da su to, da je to najteže iskušenje za muškarce, žene i to je poznate, manje više poznata stvar. Međutim, ovdje je pitanje kako da čovjek odoli tom iskušenju, kako da se sačuva tog iskušenja. Prva i glavna stvar, e, čovjek mora molite Allah da ga sačuva. Da kaže Allah subhanahu wa ta'ala ila yasha Allah. Kaže vi ne možete ništa osim ako Allah neće to. Ako Allah neće, vi to ne možete. A u drugom majetu kaže Allah subhanahu ud'uni astajib lakum. Kaže vi me dovite nema stvari koju čovjek digne ruke Allah subhanahu wa ta'ala, da te Allah neće uslišati. Znači nema stvari, zašto? Zato što Allah obećao od Oni kaže, vi me molite, tražite od mene, esteđi blekom. I istog momenta kaže, esteđi blekom, ja ću vam se, kaže, odazvati. Mi moramo dignuti ruke, Allah smo da nas sačuva tog iskušenja i to je zaista iskušenje. E, druga stvar koja je isto tako bitna, mi moramo znati, znači, pogubnost ili da kažemo e, <clears throat> šta proizilazi, da kažemo iz tog grijeha iz tog grijeha šta proizvodi? Znači, gledanje nije problem samo kao gledanje. To je prva, da kažemo, vrata koju čovjek sebi otvori. To gledanje poslije, razumijete, ona ode i dalje. Pa ode, kaže, opti samom. Fa. Kažu Arapi, prva stvar, da kažemo, za grijeh ide preko pogleda. Kaže, nadvratom opti samom. Kaže, pogled, pa kaže, na, e, osmije Kaže, fa selamun, fa kelamun. Kaže, pa selam, pa se onda raspriča. Kaže, fa mevinu, fa likaun. Kaže, onda uzme se, onaj, e, zakaže se sastanak, pa onda se, znači, čovjek i sastane. Tako da je pogled, da kažemo, naj, jedan od glavnih, da kažemo, <clears throat> uzročnika tih grijeha veliki. To su šetanove, da kažemo, onaj, strelice, Poslanik da sallam e, Aliju radijallahu anhu kad ga je uhvatio za glavu, kaže, okrenuo ga kada je gledao u jednu ženu koja je bila lijepa, on je bio mlad tada, kaže, prvi je, kaže, tvoj, a drugi je šeitanski. Znači, prvi je tvoj, drugi je šeitanski. Čovjek koji zna to, što znači šeitanski pogled? Znači, prvi je tvoj i ne smiješ se zadržavati, nego boli. Zato Allah kaže, okolil mu'minine je vudu mine psari. Vojahfadu I kaže, i reci vjernicima, to opet se vraća na Kur'an, E, koliko smo mi spremni da se odazovemo Allahu subhanahu wa jer Allah kaže od nas naređuje na vokulil mu'minine i reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka kaže, paze na stidna mjesta svoja jer pogledom čovjek da kažemo probija sve ostale granice e, ovdje prvenstveno kažem treba moliti Allaha druga stvar mora dobro se obučiti da kaže mora se naoružati znanjem šta to da to nije obični grijeh to je znači jedan od velikih grijeha onaj, zato što je zabranjeno to, znači zato što Allah znači, onaj, zabranio, znači striktno kroz, kroz kuranski ajet i zato se smatra jednim veliki jednog velikih grijeha. Onaj, molite Allah da, da, nas sačuva, druga stvar, razumite, onaj, e, moramo se edukovati i moramo znati zašto je Allah zabranio to i čemu to vodi. Ali li je ispravan namaz obavljen u džamiju oko koje ima mezarije i kaburi u neposrednoj blizini ne turbeta, već mezarje. I <clears throat> e, nije problem i za turbeta, da imaju i turbeta, on je ovdje, ne znam ko je napisao, izdvojio turbeta. Čak i turbe ako se nalazi, znači, u mezarju ovdje, e, <clears throat> da kažemo, glavna stvar, e, nije dozvoljeno obaviti namaz u džamiji u kojoj je mezar. ako ima unutar džamije, ako ima mezar, to nije, obavljeno, dozvoljeno znači da se on nabavi namaz. U toj džamiji je zabranjeno da se znači onaj klanja. Međutim, nažalost, mi smo na ovim područjima e, na neki način taj, e, to neznanje odvelo, da kažemo, taj narod, da misle ljudi ako se ukopaju blizu džamije da je to imaju privilegije. Allah mi nema privilegija džamija. Ukopaš se, Allah da se ukopaš u džamiju neće ti ništa, neće ništa koristiti ako nisi klanjao. Ne može ti koristiti, apsolutno. Tamo da te umira ukopaju. i tako da čovjek nema privilegija ako, se ukopa, razumite, u, u, da kažem, harem džamije. E, na kraju pravi se jedan problem, e, generalno mezari, mezaristani ili je mora biti odvojeno od džamije. E, bilo bi poželjno, nema znači smetnje da se klanja u džamije koja ima da kažemo oko sebe mezari. Čak ako ima, e, ulema kažu čak ako ima ispred kible, nije znači nije upitan namaz, međutim pravilo jeste da se mezari odvoje od džamija i što bi bilo poželjno oni koji su možda koji imaju mogućnost, koji su odgovorni za te džamije, ako se već džamija našla u mezariju ili da kažemo džamija napravljena pa se napravilo e, mezarje oko džamije, da se napravi jedan, jedna ograda oko džamije, da se džamija izdvoji izdvoji, da kažemo, iz tog mezarluka, mezarja, to bi bilo, naj, najispravnije i najbolje. I još jedna stvar, opet napominjem, e, onaj ko može da utiče na to, Allaha mi treba, znači, mezarja i groblje i da budu daleko od džamija, znači, uopšte nemaju veze apsolutno sa džamijom, čak na, na, na neki način plaše ljude da idu u džamiju. Vi dobro znate, pogotovo kad je Saba Hačam Jacija u noćnim tim, da kažemo, onaj, u noći, ljudi se boje doći u džamiju. Na neki način sakra ljudi hoće da tim ukopavanjem oko džamije gone ljude od džamije. A džamije su hvala napravljene da se klanja u njima, džem, u njima klanja namaz. Tako da ovdje, znači, nema smetnje ako nije, znači, kabor unutar, unutar, znači, u zidovima džamije. Bolje bi daleko bilo, znači, da se, ako ima vestu da se ogradi, još najbolje da se okupavaju što dalje od džamije, da ljude ne plaše da dolaze u džamiju. Salam alaikum. Da li djeca mogu da boje mm, likove u tim bojankama? u bojankama za djecu. slike. Nažalost, mi smo opet, e, nalazimo se u, bilo bi najidealnije da nemamo bojanke sa tim likovima živih bića. Inače, e, ovdje se poti, da kažemo, veže se jedno pitanje e, crtanja, da kažemo, likova što ima dušu. Bilo to životinje ili bilo, da kažemo, čovjek sve što ima dušu, onaj, nije dozvoljeno da čovjeka crta, da ga on crta, razumijete, onaj, ovdje piše onaj, bojanke, bilo bi idealno, kažem, onaj, da se može izbjeći i to da se te bojanke apsolutno ili slikovnice ne uzmeju sa tim slikama živih, živih bića kad bi se mogla napraviti ili uzeti slikovnica gdje imaju, da kažemo, cvijeće, džamije, pejzaž, priroda, znači imamo mi ne mora znači biti životinje ili čovjek da se onaj e, crta i da se boji Nažalost, živimo u takvoj situaciji, možda mi ne odlučujemo oko toga. E, mislim da nije problem velik, nije velik problem, znači ako bi se onaj bojilo to, ali ako možete izbjegavati da bježite od toga, izbjegajte znači maksimalno i djeci svoje, ako vi već kupujete, nemojte kupovati te bojanke, nego kupite bojanke gdje ima priroda, gdje ima, da kažemo, onaj neživa, neživa priroda, znači gdje ima, e, ovdje isto se veže stvar, znači e, likovi, ako se nađu u kućama, znači gdje ima lik da li životinje, da li čovjeka, onoga što ima dušu, znači da ima slika ili kip onaj meleki rahmeta, či znači melajketul rahme, neće ući u kuću. gdje se nalazi znači, slika živog bića, životinje ili čovjeka, ili kip, meleki rahmeta neće ući u kuću. I često puta e, mi smo svjedoci, ja sam u svojoj poroci, odnosno u toj široj poroci, znam gdje ima između čovjeka, odnosno ona između čovjeka i žene nesuglasice, problemi, e, svađe u kući, direktno, uglavnom da znate jedan od razloga, jedan od razloga što može da bude jeste e, što jednostavno meleki rahmeta ne mogu da uđu u tu kuću. I ta kuća je, da kažemo, e, lišena da kažemo, meleka rahmeta i onda kad nema meleka rahmeta, onda ima imaju oni, da kažemo, koji tu, da kažemo, svađu za, započinju i koji su uzrok te svađe, to jeste imate, imate šeitane. Tako gdje ima slika na kuć na zidu ili kipova sa opet ovdje napominjem dobro da ne, meni često puta pitaju znači neka slika džamije, nisu slike problem, znači slike obične, znači ne žive prirode apsolutno, nego samo slike znači onoga ko ima dušu. Da li bila životinja, da li bilo da kažemo čovjek. Znači te slike ne smiju biti izrazite da kažemo na, onim zidovima ili čak na stolu, ako imate slike po meni, čak na novine neke, razumite, koje imate na stolu, ona je izražena i i u tom slučaju vjerujete da meleki, sprečavate da meleki rahmeta ulaze u tu kuću. Novinu nije problem pročitati, znači ubaci u laticu, znači da je nego uopšte da nije izražena ta slika. A, ne, neko će reći to se pretjeruje, pretjeruje se u tom, može ima čovjek svoje mišljenja, vjerujte, onaj, <laughs> došlo je u hadisu, <laughs> ovdje gdje ima slika živog bića, meleki rahmeta neće ući pa na nama da mi prihvatimo to ili da to odbijemo, da, to, da se ponašamo tako da se ne ponašamo. Što tiče, opet kažem, slikovnica, E, teško je ako možete vi birate, birajte obavezno, znači nemojte uzmati te slikovnice. ako bi dijete bojilo to, a nije ono crtalo, već s tima slikovnica, mislim da ne bi bio velik problem, ali da kažem opet bolje da to izbjegajte. hvala vas radi.